сесія. У інтарэсах асвятлення э, яшчэ не знікшага з'яўлення няшкодна б святам вольным часам схадзіць на сесію з мехасем. Мехась паснедаў, прыадзеўся і на кірмаш схадзіць ён меўся не то, чтоб там якія справы былі патрэбныя цікавы, а просто так сабе у нядельку праведаць залмана ці эльку. Михал, навошта ўжо таіцца, любіў такі павесяліцца, зайсці да малкі ці ляйботы, каб збыць за чаркаю з грызоты. Ці так ці не, ва ўсякім разе другое мелася на ўвазе. Михал любіў каля бутэлькі пытаць тых сіх наконт зямелькі, бо так на службе дапяклі, што гэта думка аб зямлі запала ў сэрцы назаўсёды, як промень волі і свабоды. На тую ж сесію, што тыдня хадзіў Михал да пана злыдням звычайна з раніцы ў нядельку калі пакіне пан пасцельку аб'ешчыкі са стражнікамі сюды схадзіліся з'язджались з гадзіну добрую сланялись або мянцілі языкамі то часам востра то пагана пакуль не клікалі да пана Вось і цяпер у дзянёк гэты як мае быць ужо адзеты сказаць, одеты і фарсіста і гладка выбрыўшыся чыста, Міхал ужо разгладжваў вусы. Асцерагайся ж ты з пакусы. Прыйдзі хоць раз дадому ў часе, звярнулась жонка да мехася. Ух, гэта нуднае прыслоўе, бадай яму ўжо без галоў'я і колькі раз ён чуе гэта. Ну і надоедная ж кабета. Вось так і выкіне на вока. Міхалабураны глыбока і гнеў мяняе яго вочы. Ой ды да язык жа ты жаночы. Ці ёсць ці не прычына тая, Всё роўна менціць і кусае. Ну як табе ўжо не абрыдня, казаць одно сто раз на тыдні сказала сорок раз і квіта михал адказвае сярдзіта глядзіць паблізквае вачыма і злосна ўскідвае плячыма бо праўда вочы табе коле не не мяняш ты небось роля нелюдская твоя натура не пахне дом свой і пячура абы гарэлка на прымеце, ты ўсё гатоў забыць на свеце. Міхай стаіць знявагі поўны погляд кідае бязмоўны. О колькі крыўды ў ім абразы ну, лепш змаўчаць ёй лепш тры разы і не адказваць нічога. Ён толькі ў бок плюе з парога ідзе сам гнеў сама бура. Салба на бровы збегла скура, губы шчыльна шчыльна сцяты дзвермі ён грукнул, выйшаў з хаты і злосць душы і сэрца пляму выносіць з дому аж за браму. Нейкі час ён па дарозе ідзе абураны ў трывозе на жонку злосны. На самога бо ў словах жонкі праўды многога але ж на что колоть у вочы тьфу дня табе няма і ночы ані часіначки спакою чорт кожны вяжацца златою а тут я нашай на катрынку як завядзе дык без упынку михал а помсце строіць планы Вось ён нап'ецца прыйдзе п'яны, каб аж язык не варушыўся. Калі такім ліхім радзіўся, Няхай крычыць сабе тады, а не не ўзяць два дні яды наперакор сваёй жанчыне, пакуль яе злосць не астыне. Мехалы клін ужо мінае, направа сцежачка сляпае вядзе балотцам на чосы, Міхал ідзе пакуль што босы і на дорожку зварача ідзе свярджэнскімі маргамі і гразь памешвае нагамі. Покі ён мінуў лагчыны, На лубе разгладзіліся маршчыны, і ў сэрцы бура уляглася. Другія думкі на міхася, Цяпер найшлі нейк неўзаметкі, ды толькі іх маўклівы сведкі, лясок, дорожка, елкі, хвоі, свае ў іх думкі і настроі. Балотца пройдзена памалу, Густым ляском пабуравалу Михал выходзіць на гасцінец. Цяпер у думках пан злачынец і не хацелася б з ім знацца ні справы мець не спадзявацца не слухаць лаянкі пагрозы але не злость твоя ні слёзы не моцна шэмлены кулак не зменяць справы аніяк терпі чаму дакуль цярпення калі конец яму рушэння Няўжо ўвесь век жыць з панскай ласкі і по перад ім чуць абавязкі і слугаваць яму старацаю три пагібелі згінацца адказ один няма брат ходу хоть з моста кідайся ты ў воду няма зямлі свае і хаты і мусіш гнуцца як прокляты бо ты не мяса і не рыба ідзе міхал прад ім сяліба за сценак добра так знаёмы і хоць неважныя хоромы тут гэта шляхта збудавала але жыве і гора мала хоть шляхціц цёмны эксаган затое ж сам сабе ён пан паноў ляснічых знаць не знаю прад імі спіны не згінае под бокам паша агароды і лес і поле все выгоды. Михал зірнуў і пазайздросцю. Чаму ж я не ён між Ну між його мосцяў. Недзелька свята, люди вольны, свая ахвота, свой дазвол, на рынок едуць, хто ў касцёл, Як гэты Людвік богомольны. А хто пагульвае так дома, А ты высовайся як бома, Ды бойся ліха і падкусу, Не ступіш кроку без прымусу. За горкай панская пасада, як у вяночку, каля саду глыбі прасторнага дзядзінца стаяла збоку ад гасцінца. Будынак парк і агарожа было ўсё слаўнай прыгожа мастацкі зробленая брама ласкала вока таксама але михалу не хацелось глядзець на гэта ўсё прыелась і панскі дом з ласіным рогам на мехася глядзеў аж строгам бо тут апроч тае знявагі сказаць ад кожнага брадягі ў стражніковскім сваім лёсе нічога ведаць не прыйшлося. А гэта сесія спаткання, падкусванне і насміханне. Як прыкра гэта ўсё і нудна і непрыемна і паскудна. Міхал ступіў на двор кватэры з душою згрызенай бязмеры. Але спаткаўшы са слугачых спакойных, больш і менш гарачых, Міхал мяняе выраз твару, і гоніць прэч за дому хмару ідзе вітаецца смяецца бы смутку век не знаў здаецца бо людзі схільны строіць кпіны з тваіх нягод без дай прычыны тут быў скварчэўскі ліхтаровіч амброжык суднік астахновіч памдзей аб'ешчык і мыслівы на пачастункі памаўзлівы памдзей быў створан з пана дзея не поп наш дзядзька але умее зірнуць часамі ў свае святцы каб трапным словам дазвацца і сэнс духовнай карталюшкі паправіць ліпкаю мянушкай памдзей аб'езчык быў у не шкодны. Так, э, чалавек ён старамодны і не такі, як ворцю, зыркі і меней здольны на прыдзіркі і на падкусы і на ўданне, за што і вагі ён не меў звання. Вось Артюшок О, гэта скула, Ну і шкадлівы ж быў хамула. Хоць у панкі пралез адразу, цаніў ракоўскі ў ім заразу Вось такі віўся каля пана тьфу, ты мардасіна пагана якога чыну даслужыўся Абер аб'ешчыкам лічыўся брахун не горшы ад сабакі Ён меў сабачыя адзнакі брахаў налево і направа была і сабачча яго слава і калі пахла дзе да носам тады крутнуўшы толькі носам, казалі згодна в одно слово ну это штучка артюшкова ха а вось і ён ідзе фарсіста глядзець звысоку ганары сталі зірнуць людям у вочы ён штось не надта ўжо ахвочы а параўняўшыся с памдзеем ён толькі лыпну лихадзеем у бок аб'ешчыка старога але а не вымавіў нічога. Памдзей штурхеть под бок Михала, Шчоў бестыя, Чё з'еў сала. На артюшка памдзей ківае, сам нявесела ўздыхае і выраз твару мае горкім. Чакать пандзеенькуу праборкі, прамовіў ён у засмучэнні брахнул об нейкім попушчэнні побіць бы гаду морду пыцкі тут быў таксама і абрыцкі стары аб'ешчык і служака курец і добры выпівака любіў і ён теж проша пана куснуть падчас неспадзявана звычайна ён спаўняў три ролі по або смяшы усіх да болей, калі ў смяхотным захапленні апісваў розныя здарэнні ці пераймаў таго другога, або маўчаў зацята строга ды пухка ў люльку задумедна, або гарэл купіў сумленна. Ды не валяўся под платамі хоць скробаў добра капытамі. У часе гэтых сесій збораў было нямала абгавораў і розных штучак, жартаў, кпінак, ліхіх і добрых успамінак, то часам смехам, а то ў злосці перамывалі панам косці, рашалі розныя пытанні наконт сяброўскага спаткання і хто каму дзе стаўся варты і закладаліся на кварты зусім забыўшыся аб лесе. Але ўся важнасць гэтых сесій і іх грунтоўныя асновы складались спанскае размовы, калі каго сам пан ляснічы да канцелярыі закліча. Тады ўсё моўкла, ні гу-гу. Звычайна, у першую чаргу для рапартоў і справаздачы угнуўшы хвост той пасабачы ішлі аб'ешчыкі асобна пра ўсё паведаміць падробна, якія дзе былі здарэнні, ці непарадкі, папушчэнні, як леснікі, Яго падпаскі свае спаўнялі абавязкі, дзе і ў каго былі парубкі, каб мець прычыну дзеля ў злупкі калі ж у гэтай справаздачы было ўсё добра без астачы і тыдзень скончваўся шчасліва тады ляснічы глядзеў скрыва ты маеш значыцца хаврусы і в адной чарцы мочыш вусы Тут гэты лад быў так збудован, што на даносах быў заснован. Імелось тут на відавоку кусаць адзін другога збоку. На гэты раз неспадзявана. Памдзея клікнулі да пана. Памдзей подскочым, здрыгануўся і навакола азірнуўся. Ну будзе лазня панядзею, але за што? Не разумею, прамовіў ён, ускінуў плечы і убег пускаецца старэчы. Бадай ён быў курам, прысніўся, убег нізютка, пакланіўся, стаіць пакорна і рахмана на крыж гатовы ісці за пана. Старыя костачкі злажыце верай праўдаю служыць. І так зніжацца. Тьфу! агіда. Не мець ні вобраза, ні віда, ні нават цені чалавека, стаять бы куль бы лялька нейка глядзець на пана, як той лыска. Ох, так упасці і так нізка. Затое ж пан той, паглядзеце, хто з ім зраўняецца на свеце, які ён важны, панаваты, выдатны, мондры зухават які ён гога які дока як ён сябе нясе высока пабачце гэту яго міну ён цар ён бог на палавіну злучэнне блеску зяння ценні сагні прад ім свае калені і пра такім вось галамоў за ім Не смей стать роўна ты, а поўзай. Памдзей стаіць. Пан не зважае, як бы то слуп ці рэч, якая сядзіць на дзьмуты звераваты і разглядае асігнаты. Ну, ягамосцю аматору, Ці павяраў сваю камору? Зрабіўшы гэта запытанне, рачок зірнуў ліхім барбосам і ўсё пакручвае тым носам мінуту ловіць насяданне. Што адказаць трапняй на гэта, якая хітрая тут мэта, У чым яго памдзея ловяць, чаго пачнецца тая споведь, якія зразяць яго стрэлы. Ну ну, памдзеенькую. Будь смелы, Бог дасць, сухів спаўзеш на берах, Мамент думак цэлых шэраг, Так э, павяраў панок вядома, хіба мне э, служба незнаёма, А шмат разоў быў на каморы, э, пять раз помдзею спазаўчора, Дзе астахновіч. Мартин, слухам, Марцін над двор імчыцца духам і зараз зноў сюды ідзе і Астахновіча вядзе. Паўзе з павагай Астахновіч, леснік каморны з Давідовіч, Маруда страшны, глух на вуха. Ну, што ж, не даў Бог яму руху. Прыйшоў. Сюд тут ён глянуў скоса, і затрубіў разы два носам, бо трэба ведаць, хто ідзе ты. Быў у цябе вось дурань гэты. Адказвай праўду мне зыдоры, Як ён даўно быў на каморы? Аб'ешчык страчвае надзею. Вось ты ліха панедзею, цяпер папаўся дабрадзею. Вось так і цапне, так і цапне, калі не ў пять, не ў десять ляпне. Каб не глухі шапнуць бы можна. Ух, голова твоя порожна, ну як тут быць, Як падказаць, каб і зыдоры сказаў пять. Ён раптам момант улучае пять пальцаў мочки падымаем. Пять пальцаў моўчки падымаем. Зыдоры згледзеў знак маўклівы. Э, Пя дзён. Як э, быў там пан мыслівы, гукнуў зыдоры вельмі рады, што гэтак выйшла без парады. Бадай жа ты прапаў мой мілы, не знаць бы век цябе дурылы. Всё сапсаваў, бадай ты знік п 5 дзён, П скул на твой язык. Лайдак! Як скок не дапамдзее леснічы змей, Ну, а шалее жыўцом грыдзе сваю ахвяру, Псякрыл твая галганя лугару, Ты гэтак служыш о лайдаку. Да д'ябла выганю сабаку, Каб не было тут твайго змроду, Я выведу такую моду павінен быць на сваім месце, а князяў хлеб дарэмна есці. Не будзеш псіна ты старая. З апошніх слоў памдзея лае. І доўга льецца гэта песня, як толькі з крыку ён не трэсне. Памдзей, прибіты, прыгнуты, цярпліва зносіць крыж пакуты стаіць, удол спусціўшы вочы і толькі зрэдку забармоча даруй панок нех пан даруя а пан нічога не шануе і расчыніўшы губы трубы як непрытомны злосны грубы шпурляе кнігі рве паперы брудна лаецца без меры ды насядае на памдзея і ўсё на не мякне недабрэе, а мае дрэнныя намеры. Памдзей затком затком у дзверы паўзе адходзіць ад навалы і раптам робіць мохні драла, бяжыць на двор увесь чырвоны ты халера, О шалёны, от то ж наскотчыў панедзею, папаўся ў лапы кату змею гаворыць ён ды азірнецца яшчэ пагонь яму здаецца а ты зыдоры панедзею ты кусталь ховы о злодзею пять раз показваю тупіца ён п пятьдзён чу чу дурніца а